Cuando lo hasta abajo ella se... Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Salimos los parlantes tan al palo, tengo caramelos de regalo. Tu novio vende humo y ese gato lo castramos. Ya sé que le mandamos, le mandamos mecha. Y pica otro coco, go, yo que no lo voy a la porque lo hago pollo. Salimos reencacados y le pateamos el hoyo. chambea, mami, chambea. Chambea, chambea, chambea. Chambea, chambea, chambea Candela, candela, candela. Dale, mami, que nos fuimos pa' Tabao Decirle a tu bacho que yo no compro con feca. Que ando con el combo de los rompe discoteca. Tengo un par de creepy por ti porque era una seca. Y cuando lo muevo hasta abajo ella hace tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Cuando lo muevo hasta abajo ella hace tic están al palo. Tengo caramelos de regalo. Tu novio vende humo y ese gato lo ya sé que le mandamos, le mandamos mecha. Y pica otro coco, yo Que no lo voy la carne porque lo hago pollo. Salimos le pateamos el hoyo. Nos fuimos de la fiesta para romper todo el hoyo. Y la mami chambea, chambea, chambea, chambea. Chambea, chambea, candela. Candela, candela, candela. mami que nos fuimos pa Dile a tu guacho que yo no compro con feca. Que ando con el combo de los rompe discoteca. Tengo un par de creepy por ti porque era una seca. Y cuando lo muevo hasta abajo ella hace tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Cuando lo muevo hasta abajo ella hace tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Cuando lo pibes la mira ella hace tic tac, tic tac, tic tac, tic tac.